Денес ке зборуваме конечно за 144 илјади. А не мора да значи дека само денес. Може ке продолжиме. <laughs> Веројатно ке продолжиме следната салата. Денес е 14 или 1 мај по старо. И Која држава беше основана на овој датум? Секавате ли? Израел, точно. 1948 <laughs> година. Е сега, меѓутоа, денешна држава Израел се вика официјално Мединат Израел, што значи Република Израел и на вистина е република. Библијата, тоа зборува за, за каков Израел како држава, за какво државно уредување. Зборува за кралството Израел, не за република Израел. Да, точно, теократија, затоа што кој е кралот? Кој е кралот на кралството Израел? Библијата самата така го кажува тоа, нели? Се сеќавате? Ајде да отвориме, неодамна го проучувавме Лука, нели? Сега Мати, во библиската полка. Се сеќавате што рече Гаврил, што и рече на Марија во врска со Исуса, меѓу другото? Добро, значи, многу работи рекол. Мегутоа, што ќе биде Исус? Што ќе му се даде на тоа дете што таа ќе го роди? На него што ќе му се даде? Како, како власт, како држава? Престолот, точно. Кој престол? На Давида. Престолот на Давида, неговиот татко, че значи, по тело, Давид како предок. Библијата престолот, династијата, значи престолот на Израел го идентификува со Давидовата династија, затоа што Саул заради, иако Саул беше првиот цар, а не Давид, но Саул заради неговото неврство, со него заврши <laughs> неговата лоза, значи нема потомци на Саула на престолот, на израелскиот престол. Но, од Давида до Христа, односно, од Давида со векови натаму, постојат Давидови потомци кои што биле кралеви во Израел. И да не должиме, се тоа завршува според Новиот Завет со Христа. Христос е единствениот жив престолонаследник на кралството Израел. Според тоа терминот Република Израел само сведочи дека таа држава се уште го нема признаено Христа. ако евреите како народ, што некои ги велат дека тоа ќе се случи, ќе зборуваме и за таа тема, за Римјаните 11 глава, малку пообширно. Но, може би следниот пат, може би друга прилика, ќе видиме кога. Ако евреите како народ го прифатат Исуса Христа, за нивен спасител, ке го прифатат како и ран, во раното христијанство. Рано христијанската црква Исуса го нарекувала цар, Христос е цар. И, и христијаните свесно го истакнувале тоа како, како пркос, така да речеме, на римските власти. И римските власти затоа ги гонеле првите христијани, затоа што тие велеле Христос е цар. Христос е Господ, што значи Христос е Доминус, не Цезарот. Христос е царот. Христос е врховната власт. Ние треба да се вратиме малку, го имаме заради средниот век, тука е настаната една забуна, едно свесно замешателство, каде што е изгубена предвид оваа рано христијанска вера, дека Христос е цар, како што самиот рекол во Матеј 28 глава. Ми се даде, 28 глава, 18 стих. Ми се даде секоја власт на небото и на земјата. Ова е многу битно, ово второто. Ова е тоа што се, од средниот век наваму се испушта. Тоа што множина велеле, и свештеници, и цареви, и христијански, Господ е цар на небото, а демек на земјата ние правиме што сакаме. Така се однесуваше и ВМРО. Така се однесуваат многу христијански влади. Господ е на небото цар. Кралството Израел не го нарекувале така, туку го нарекувале небесното царство. Точно е да се нарече Христовото царство небесно царство. Но свесно или несвесно со тоа се ограничува доменот на неговата власт. Демек само на небото. Демек не и тука. Демек тука назначил некои други да владеат во негово име или ги делегирал, ги ополномоштил, како сакате речете, има различни изрази, ги помазал. Матеј 28.18 Последните зборови, кај што ги испраки учениците да проповедаат. И на земјата, Христовото царство, значи претендира на целата територија на планетата Земја. И сам, самиот тој факт значи дека доаѓа во конфликт со интересите на, на, на било која друга држава во светот. Но да не должам повеќе на, во тој правец. Само сакав да истакнам дека постои кралството Израел, постои Христовото кралство, Постои неговата држава, која што се протега и на земјата. И при неговото доагање тој ќе ја докаже неговата власт. Тој ќе ги скрши роговите на царевите земски, на земските власти, на новиот светски поредок, или многу ми се допаја како што велеше пастор Морис Бери, на обединетите пагански нации. Кога ќе ги сотре со железен жезал, тоа е тој израз што се употребува уште во псалмите. Ке ги пасе со железен жезал, значи дека незнабожците ке бидат удрени од господовата сила при неговото доаѓање. И на тој начин сотрени, покорени, покорени прав и пепел <laughs> во смрт за време на илјадагодишното царство. Но Христос уште ден денес е цар на целата земја, не само на небото. И ден денес претендира на секој квадратен сантиметар територија на оваа планета. На секој народ, на секој човечко срце. Само што, прво сака неговото царство да се проповеда с милом, <laughs> значи со милост, со благодат и многу убаво да станете поданици на тоа царство кога ќе го прифатите. Милом, кога <laughs> ќе од срце ќе го прифатите Христа. Зашто тој сака само такви поданици. Оние кои што нема тоа да го прифатат од срце, тие ќе осетат жестината на неговиот гнев, ќе осетат неговата власт, но нема да станат поданици на неговото царство никогаш. Ке бидат сотрени. Затвориме сега прво во Откровение 7 глава. И малку да прочитаме, да се подсетиме поточно на контекстот. Денес и, и во адвентистичката теологија постои забуна и луѓето повеќе не знаат што да веруваат во врска со 144 илијади. Денес примив информација, не, не, не примив денес, извинам, но примив информација дека денес и многу адвентистички професори и теолози проповедаат дека 144.000 не се буквален број. Но да почнеме со ред. Седма глава. Како завршуваше шестата прво? Бидеќи тоа е цел еден текст во продолжение. Како што Јован го пишувал. Значи, прво ги опишува оние кои што, слично на Бил Гейтс, планираат да се кријат по бункери, по планини и пештери. Но овој пат тоа за нив ќе представува не заклон, туку проклество. Тие ќе сакаат што сите тие планини и карпи да паднат врз нив. Попрво, значи, да не сгнечат, да не сотрат, само да не сокријат од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето. да не збориме малку повеќе, преди не ни е тоа темата. Многу би сакал некојаш да зборувам само на оваа тема. Гневот на јагнето. Што значи ова? Сте видели јагне да се гневи? Можеме да разбереме што значи лав да се гневи, свиња да се гневи, диносаурус. Што значи јагне да се гневи? Зашто дојде големиот ден на неговиот гнев и кој може да обстане, поставуваат прашање. Значи, не може никој да обстане во тоа време. Ни така наречената светска подземна елита. И веднаш во седмата глава дадена е визија која што ја опишува небесната елита наспроти подземје, подземјето, небесната елита се состои од 144 илјади. Што? Библијата мене ми кажува 144 144.000 израелци. Иако, реков, ќе објасниме шо значи поимот израелци и Израел, може би во некоја друга прилика. Потоа видов четири ангела како стојат на четирите агли од земјата, држеќи ги четирите земни ветрови, за да не дува ветер на земјата, ниту по морето, ниту на некое дрво. И видов друг ангел како се подигаше од исток. Ово е многу интересно. Од исток се подига. Бидеќи, оно што се наоѓа на запад, и се што дојга од запад, е нешто спротивно. Смрди од сатанско потекло. Кој имаше печат на живиот Бог, и тој извика со висок глас кон четирите ангели, на кој им беше дадено да и пакостат на земјата и морето велејки, не пакостете и на земјата, ниту на морето, ниту пак на дрвјата, додека не им ставиме печат врз челата на слугите на нашиот Бог. Сега, сетете се што зборувавме за Божиот печат. Се што зборувавме за Божиот печат. Но сега ќе се занимавам само со бројот вечерва. И го чув бројот на одбележаните со печат. Уште еднаш. Како почна четвртиот стих? И го чув бројот на одбележаните со печат. Што значи кога некој библиски писател кажува и го чув бројот? Значи дека зборува за број. Број значи број. И на друго место споменува бројка. И го чув нивниот број. Во контекст на седомте труби се зборува за некој број например, 9 глава 16 стих, кај петиот, а, петата труба. Бројот на конјаниците беше 200 милиони. Го чув нивниот број, вели Јован. Колко е? 200 милиони. Ги чув одбележаните, бројот на одбележ... го чув бројот на одбележаните со печат. Кој е тој број? 144 илјади што може да биде бројот, освен буквален број? Што може да биде бројот? Колку сме ние тука денеска на број? <laughs> Ако, ако се спомене зборот број, што тоа може да значи? Тоа може да значи само буквален број. Еве, да земе некој символично пророќство. Например, седом глави и десет рогови. Што значи тоа? Зверот што Јован го гледа, например, во 13 глава, 7 глави и 10 рогови. Е символичен. Значи, тој не, не вели дека некој диносаурус со 7 глави ќе се појави на крајот. И тој ќе биде антихристос. И ќе има 10 рогови. И главите значат нешто, 17 глава објаснува. И роговите значат нешто, но само едно е буквално секаде. Бројот е буквален. Седум се е седум. Седум глави, значи седум глави. Не може седмицата за, седум, за главите да биде нешто друго. Буквално е седум. Десет рогови се буквално десет рога. Што и да значи тоа? Четирите крилја на рисот, третото царство, после Вавилон, се четири крила на Македонската империја. Значи, Значи, тој рис ја представува Македонската империја. Четирите крила че, означуваат супер брзина, бројката 4 е 4 во однос на предходно двете крила што ги имаше лавот Вавилонското царство. Супер брзина со која Александар го освојувал источниот свет или на место на него како рог, се појавиле четири рога, неговите генерали го поделиле царството, бројката е секојаш буквална. Четири рога значат четири генерали. Значи, бројката четири е буквална, дури и кога се работи за символични пророќства. Значи, кога Јован вели, го чув бројот на одбележаните со печат, 144 илјади, значи зборува за нивниот број. <laughs> И тоа значи буквално број. Еве ќе покажеме зошто е тоа така. 144 илјади беа одбележани од сите колена на синовите Израелови. Кои се тие? И сега дава детали. Од јудиното колено со печет одбележани 12 илјади. Од рувимовото колено колку? 12 илјади. Од гадовото колено 12 илјади. Од асировото колено 12 илјади. Од Рувимовото, од Нефталимовото, не, сега сме кај Асировото колено, Нефталимовото 12, од Манасиевото колено 12, од Симеоновото 12, илјади, од Левиевото колено 12 илјади, од Исахаровото колено 12 илјади, од Заволоновото колено 12 илјади, од Јосифовото колено 12 илјади, И се споменува Венијаминово колено 12 12.000, иеко Венијамин е син на Јосиф. Се споменуваат конкретно 12 конкретни Израелови племиња. И од сите тие 12 има по 12 илјади запечатени. Епа, како може како може 144.000 да не биде буквален број, кога тој се добива како производ 12 по 12.000 од секој од тие колена. Значи, 12 колена се буквален број. Колената се 12. Тие израелски племени се 12. Буквален број или не е буквален број? Буквален број. 12.000 од секој од тие е буквален број. Како може бројката 12 да е буквална за бројот на колената, а 12.000, вториот множител, да, да не биде буквален број, туку да биде нешто друго. Значи да се множат баби и жаби во математиката не може. Затоа што 12 по 12 илјади, значи само тоа дека 12 илјади се собира со 12 илјади, се собира со 12 илјади, 12 пати. 12 илјади од секое од овие колена. 12 значи, е вистинска буквална бројка, бројот на колената е 12, тоа е буквална бројка. Како може првиот множител да биде буквален, вториот множител да не биде буквален? <laughs> Нема логика бидеќи 12.000 е од секое колено, значи 12.000 е буквална бројка. Штом двата множители се буквални бројки, значи 144.000 е буквална бројка. И конкретно се споменати кој од кое колено. Зошто е тоа битно? Затоа што сите се овие елитата на кралството Израел. Денес има многу евреи кои што така се нарекуваат. Мегутоа Исус ги нарекува лажни евреи. Има мнози вели на почеток на откровението. Бре и мечка се жени и овој однесе гјаволот сите. Бог да чува, да знаев, немаше да имам оваа тема вечером. <laughs> а, ќе гледаат. Кој му, кој му интересно, ќе види, да. Та, точно. Добро, знам дека се страверче гледа, тоа е сигурно. Од страмите. И на други гледаат. Ги поздравувам сите што гледа. 12 по 12 илјади се 144 илјади. Да видиме што вели Елена Вајт на оваа тема. Кога ќе зборуваме за Ријаните 11 глава, може би, следната сабота ќе видиме, ќе зборуваме за овие 12 колена и зашто споменати и кој не е споменати ако е споменат наместо него. Наместо тој ше не е споменат. И зошто? Зошто тоа битно и каква врска има тоа со Израел, господовиот Израел во последното време? Во книгата Рами Спис Елена Вајд често пати Божјата црква во последното време ја нарекува господовиот Израел. Не знам дали сте го забележали тоа, дали ви паднало во очи во рани списи. Јас би сакал само за вечерва, само два-три цитата во врска со нивниот број. Дванаесета страница од македонскиот превод. Видите што вели Левет во врска со незината прва визија. На 17 години ја према незината прва визија, значи Елен Харман, поточно. И таа вели вака. Наскоро го слушавме Божиот глас, кој приликуваше на бучење на многу води, објавувајќи го денот и часот на Исусовото доаѓање. Живите свети 144.000 на број Што рече Јован? Ги чув, го чув бројот на одбележаните со печат, 144 Или на вели 144 илјади на број, кој? Живите свети. Зошто се живи? Значи, тоа е бројот на оние кои што нема да видат смрт. Тоа се тие откупени од земјата за кои што зборува 14 оние што ќе поминат ни седумте зла, оние што ќе живеат без посредник на земјата, затоа, затоа се запечатени, затоа зборувавме предходно, Значи, оние што како Илија и Енох нема да видат смрт до второто Христово доаѓање. Живите свети, што постојат многу мртви свети, што Господ ќе ги воскресне пред неговото доаѓање. Но ова се живите свети, оние што никогаш нема да видат смрт, и ќе живеат со печетот на своите чела без посредник за време на големите неволи, големите зла. За време на Божиот гнев. Живите свети 144.000 на број го позна и го разбра гласот, додека злите мислеа дека тоа беше грмотевица и земјотрес. Понатаму, 13 страница, вели, Потоа одекна Исусовата сребрена труба. Измисли, Исус има сребрена труба. Се секјавате што, што зборувавме за сребрата, за неговите антибактериски својства. Било, што, било каков метал не е заставање во уста. Но среброто е најдрагоцениот за таа прилика. Затоа, иако сме тука помал број, ми доаѓа мисла да кажам и ќе ја кажам, само сребрениот прибор, што го имаме во оваа црква, се свети садови и свети чаши за света вечера. Ништо друго. Ако некој смета дека нешто друго е затоа што било порано, нека го носи дома, нека го даде на тие проповедници кои што пропуштиле да се ја исполнат својата должност од минатиот век, кои што не разликувале свето од несвето. Во ова црква, откако јас знам, а и пред мене, само сребрениот прибор е за света вечера. И точка. Продолжам со цитатот. Значи, одекна Исусовата сребрена труба, додека тој, обвиен со огнени пламења, се спушташе на облакот. Тој го впери погледот кон гробовите на заспаните свети. Ги подигна своите очи и раце кон небото и извикна, разбудете се, што ги буди мртвите свети. Што Елена Вајд ги нарече како? Ги нарече заспаните свети. Значи, еве го контрастот. Кога Елена Вајд вели дека 143.000 да се живите свети, што се подразбира да под живите? Они што никогаш нема да видат смрт, запечатените, они што живеат безпосредно. Затоа се запечатени, за да живеат безпосредно. Секој верен што погинал, што умрел, без оглед дали тоа мученичка смрт или умрел мирно, ако умрел со вера, со надеж и помирен со Господа, самата смрт за него, рековме, е печат. Тој веќе не може да греши до второто Христово доаѓање. Но за да бидеш жив до второто Христово доаѓање, а да не грешиш, е, за тоа е Божиот печат. Кој што ќе биде ставен само на 144 илјади. Затоа и сестра Верче ми го постои прашањето и реков дека вечер ќе го одговорам. 144 илијади не е бројот на сите господови свети кои што ќе го примат позниот дошт и ќе проповедаат со а, восхитени лица од место на место. Множени од нив ќе бидат и маченици, ќе бидат убиени, ќе бидат а, на било каков друг начин замолкнати и Господ ќе дозволи тоа да им се случи, за да воскреснат потоа според духот на пророкството, тие ќе воскреснат во делумното воскресение. Но тоа е друга тема. Но 144.000 се само оние што ќе бидат живи, запечатени без да видат смрт до крајот. До Христовото појавување. Зато кога Христос ги буди за спаните светии при своето доаѓање, Вели, разбудете се, разбудете се, разбудете се, вие кои спиете во прав и станете. Овен навет го слушнала во визија. Потоа имаше силен земјот, развели. Гробовите се отворија и мртвите излегува облечени во бесмртност. Ова ќе се случи. За ова зборува и Библијата, за ова зборува апостол Павле, за ова зборува Елен Вајд. Ова е надежта на христијанството. Ова е суштината на верата. И сега вели, верните 144 или един на број, повторно, <laughs> извикуваат алилуја, че значи, они што никогаш не биле мртви, а што ќе бидат сведоци на тоа. Извикуваат алилуја, додека ги препознаваат своите пријатели кои смртта ги беше отргнала од нив. Во истот момент ние се преобразивме и заедно со нив се воздигнавме во средба со Господа во воздухот. Се разбере, Елен Вет го опишува сето ова како да е и таа е жива без да види смрт до второто Христово доаѓање, што можело да биде случај, ако, ако тогаш адвентистите ја прифатеа господовата порака од Минеаполис и пред тоа. Верните со 44 илјади, значи, откако гробовите се отвори и мртвите излегува облечени во бесмртност, верните 144 илјади на број извикуваат Алилуја, додека ги препознаваат своите пријатели кои смртта ги беше отрнала од нив. Во истиот момент ние се преобразивме, ние, да, ние се преобразивме и заедно со нив, со кои? Со тие што смртта ги беше отрнала. <laughs> Можеме сега да навлеземе малце во дискусија што значи ова. Знаете, тука го познавам верувањето на реформната заедница, тие велат дека сите што ќе воскрат во делното воскресение, че Елена Вајт умрела и така ќе воскресне во делното, сите што умреле со вера во третиот ангел, тоа е цитат, еден друг цитат езин, ќе воскрат во делното воскресение и ќе се соединат со 144 илјади И сега некои мислат, дали тоа значи дека така, 144.000 како број ги опфаќа сите и заедно и тие воскреснатите во делното воскресени. сите што умреле од да речеме 1844 година до денес, во, со вера во третиот ангел. Не, затоа што 144.000 се живите свети, оние што никогаш не виделе смрт, тоа го објаснив преска. Дека си дел од тој некој, точно, од таа група, од таа класа. Меѓутоа, што значи ова дека Елена Вајд се става себе си во таа бројка? Затоа што Елена Вајд зборува како да никогаш не умре. Како што апостол Павле што зборува? А ние живите, значи мртвите Господ ке ги воскресне, Павле сами го кажува, тоа. А ние живите ке се преобразиме. Секајам 93 година имаше дискусија по тоа прашање. Значи не беше Елена Вајд ова овој цитат предмет, но беше Павловиот стих во Солонјаните беше предмет на дискусија. Имаше еден протестант од друга верска заедница, присутен на еден молитвен час во малата сала, се секијам со Сливовски. И тој сакаше да не убеди дека Мислам дека поентата му беше дека мртвите се живи, што знам, и дека апостол Павле е жив цело време и така натаму, бидеќи себе си се ставил во групата на живите, што ние живите велики се преобразиме. Апостол Павле кога го пишувал тоа, бил жив, <laughs> Ние кога го читаме тоа, сме живи. <laughs> Значи, сите, живите се живите, оние што, што не виделе се уште смрт и нема ни да видат, ако, ако така останат <laughs> до, до Христовото доагање. Тоа што апостол Павле загинал со маченичка смрт, подоцна, и што Елена починала, не противречи на овие нивни визии или изјави. Значи, тие ги напишале додека биле живи. И постоела можноста да бидат живи и кога Господ ќе се врати. Таа можност не била никогаш исклучена. Тоа што времето се одолговлечило и што поминале многу повеќе генерации отколку што можело, тоа е друго прашање. Мегутоа, можно било да се живее за секој еден од нас е можно да живее до второто Христо одрагање без да види смрт. А не мора да значи дека така ќе биде. Но ние денеска сме живи. И затоа ние, бидеќи денеска сме живи, можеме да се ставиме во бројката на оние што ќе бидат живи до крајот. На само оние што ќе бидат живи до крајот се 144 144.000 на број. Значи, кога не е бројот во контекст, ние може да се ставиме во нивната група, бидеќи ние живите, како апостол Павел што рекол, ние живите. Како Селена Вајчето вика, ние се преобразишме, значи живите. Заедно со нив, оние кои што смртта ги отврнала од, нашите, од нас. Иеко и апостол Павел на Вајт умрел после тоа. Но они како живи ги напишале овие зборови и како живи имале право да се стават во групата на живите. Но 144.000 е само бројот на оние живи, кои што до крај ќе бидат живи, без да бидат смрт. Се разбира, убаво е да дискутираме за ова и понатаму, да размислуваме. Мене ми е драго што забележуваме некои вакви ситни детали и што бараме, може би, подобри толкување од, од оние што сега ги имаме или сваќање. Како и да е, Господ нека биде со нас, со сите вас, во новата седмица. Ние ќе продолжиме кога даде Господ живот и здравие следната сабота, вечер, па и следната, и после таа, и на 28 на вечер, ќе продолжувам ја со оваа тема. Без оглед кој што ќе проповеда <laughs> на во предпланелите богослуженија <laughs> следните две саботи. Значи, без оглед кој ќе проповеда предпладне, наредите две саботи јас продолжувам на вечер со ова тема. 144.000 се бројот на одбележаните со печет. Тие се 12.000 по 12 конкретни Израелови племња. Тие се буквални израелци и буквален број, иако буквални израелци не значи буквални денешни евреи, множени од денешните евреи, како што рече Христос, се лажни евреи, синагога сатанска. И таквите се. И множени од така наречената земска елита, односно подземна елита, или како што јас ја нарекувам вампирска елита. Има денес многу лажни евреи. Исус вели, тие се лажни евреи, синагога сатанска, а не евреи. Но 143.000 се вистински израелци. Не жени дека се само евреи, затоа што оние што само денес се евреи, ако ги исклучиме овие лажниве, кои што не, не ни имаат семитско потекло, туку како келти, како пагани, прифатили јудаизам во средниот век. Тие се само од две колена, од Јуда и од Венјамин, сите вистински денешни евреи по крвно потекло. Претежно сефарди. Се само од две. Имаме уште цели 10 племиња, каде се тие, за кои што откровение зборно. Че тие се кај сите други народи. Мегутоа тие постојат, тие не престанале да постојат, затоа што се расејани по народите и затоа што било кој еден од нас може да биде дел од тоа племе. Од некое од овие споменати племења се додека не може никој да докаже против, значи, постои можноста за било кој еден од нас да е од некое од овие племиња. Затоа и апостол Јаков своето соборно послание, а соборно значи да целата црква, целата екуменска црква, го насловува, го адресира до 12 расејани колена. Значи, ги споменува племињата иеко се обрке на сите христијани. Затоа е соборно, иначе би требало да биде послание до евре... второ послание до евреите, ако се обрке само на евреи. Не се обрке само на евреи, но сите верници ги нарекува израелци, што се обрке до сите 12 колена. Почете како почнува послание, соборното послание на апостол Јаков. До 12 колена расејани, и кажа конкретно кај се расејани географски области во на Блискиот Исток и Медитеранот.